Sedmo pitanje kaže Maramu nosim od moji, eh, mojih osam godina, tada sam se definitivno pokrila, a da li bi mi bio greh da stavim nikab iako nisam udata? Znači, e, pitanje glasi da li je, da li je znači, propisano, da li je u redu da žena, e, znači djevojka, koja nije udata da stavi nikav da pokrije lice. Nema sumnje da ovo, da ovo pohvalna stvar da, da, da žena, djevojka, jel, da što prije e, pokri, da nosi, počne nositi maramu, kao što treba djecu jel, e, žensku navikavati i mušku da klanjaju od, od sedam godina, kao što je do u Vidocama Hadisa od desete godine čak i da se, da se batinama privoli na to, E, također treba tu istu djecu navikavati, jel, žensku djecu da se pokriva, jel, što se prije navikne od malena da, da, da, da znači, žensko djete bude pokriveno, lakše, lakše podnese to poslije kad naraste, pogotovo ako, ako idu u škole. Jel. Što je tema za sebe? E, što se tiče ovog, jel, e, u pitanju došle da li je bio grijeh ako stavi nikab. Ovdje nije pitanje o grijehu, jel, stavljanje nikaba, znači to je poznato pitanje, jel, da, li je, da li je punoljetnoj ženi muslimanke, da li je vađi, bila udata ili neudata, da li je vađi da pokrije lice ili nije vađi, to je tema za sebe, jel, uh, ona je duga i, šira, i, i, i široka, ima svoje dokaze, ima svoje stavove učenjaka, uglavnom po, opće poznati stavove su, jel, da su <clears throat> dva mezeba na stavu jel da ženi nije važno da je, znači svi su složili učenjaci da je da je mustehab e, ženi muslimanki punoljetno da pokrije lice ali se razišli oko toga e, da li je važno da pokrije lice e, također složni su učenjaci da je ženi punoljetnoj muslimanki u vremenu fitne u vremenu fitne da je ženama obaveza pokrivati lice ali se razišli oko toga jel' da li joj eh, da li joj grijeh da otkrije lice ako nije eh, ako, eh, ako nije vrijeme fitne pa su je dva poznata mezeba to je anefijski i malikijski i unutar šafijskog ima taj stav da ženi nije važno da pokrije lice nego da je to samo sunet dok sa druge strane imamo stav Hanabila i, i Šafija mada unutar šafijskog ima razilaženje da je ženi pokrivanje lica da je važno E, dokaz jedne i druge strane je tema za sebe, jel, nije mi cilj o tome da govorim. Uglavnom, znači, e, Allah zna najbolje, jel, e, dokazi koji, sa kojima se dokazuje obaveza pokrivanja pokrivanje ženog lica su jači i nedvosmisleni, jasli po tom pitanju što od ajeta, što od hadisa, a dokazi oni koji dokazuju da je ženi dozvoljeno otkriti lice, svi koji su direktni po ovom pitanju, direktno govori e, o otkrivanju ženog lica, su slabi hadisi, a oni koji indirektno govori, jel, sa njima se ne može dokazivati jer, jer nisu direktni u toj temi. Mogu se drugačije protumačiti. Helen Neyse, znači, e, bliži stav, ispravni stav po pitanju pokrivanja lica, da je ženi vađu, da pokrije lice i da treba je žene punoljetne pokrivati lice, svejedno bila, jel, udata ili neudata. Znači, e, u, u osnovi odgovor na ovo pitanje bio ne samo da je, da je grije, nego je obaveza ženi muslimanki kada postane punoljetna da pokrije lice. A mi znamo da kod nas je žene od prilike jel, postane punoljetna u 12, 13, 14 godine, kako koja je. E, znači, od tada bi žene trebale, oni e, koji razumiju ovaj propis, koji su ga shvatili, jel, da pokrivaju lice. Međutim, mi imamo jedan problem u praksi, a to je da da na djevojku koja bi pokrila lice koja ide u školu recimo u srednju školu i slično e, da, da bi naišla na velike ogromne probleme jel, po pitanju uopšte da li, do, da li bi je prihvatila sredina da ide u školu e, i nekako je ono koji ide na fakultet e, našlo se nekog razumijevanja kako u kojem mjestu, u kojem gradu koji fakultet jel, e, mnogi od njih su alhamdulillah uspjeli jel, da ponikavu na završi fakultete da idu na fakultet a što se tiče srednje škole to i kako ima jel, problema e, E, i, i e, nerazumijevanje od strane, e, od strane jel, i učenika, i nastavnika, i, i same škole. tako da sa te strane, ako bi se djevojka koja ide u srednju školu pokrila, stavila nikad jel, bojazane da bi ona sebe stavila u velika, velika iskušenja koje ne bi mogla podnijeti a da, da bude od onih muslimaka koja sada pokriva lice, sada otkriva lice, jel, to, to njoj ne treba, niti treba to muslimansko zajednici, jel, sami, time bi sama sebe jel, dovodila, jel, kompromitovala, dovodila u nezgodnu situaciju. Znači, sad zavisi ovdje ova sestra koja pita da li ona završila srednju školu. Ako završila školu, srednju školu, ona treba, jel, ako mene pita, treba uvezno da pokrije lice. Ako nije završila srednju školu, treba samo da procijeni da li može, ako bi pokrije lice, da, da završi tu srednju školu, da ide i dalje u školu, da li bi je prihvatila sredina, da ispita situaciju i tako dalje, pa ako može da ustraje na tome, ako ne može, jel, neka odgodi dok ne završi srednju školu. Ako ne ide u školu, jel, onaj, e, a, a, e, ispravno je da treba pokriti lice, svejedno bila, jel, bila, a, e, bi, a, da, li, jel, da li bila udata ili nije udata. Jel. Uglavnom, a, po pitanju pokrivanja lica kod djevojaka, mada je to rijetka pojava kod nas, ima takvi slučajeva, alhamdulillah, e, i ta stvar treba, treba da uzme maha i treba da se uvede u praksu, kao što imamo mnoge sestre, alhamdulillah, koje su udate, a pokrivene koje nisu u braku, a nosi nikab, molim Allah Žešanu da učesti na, to, na tome i da, da im da snagi, da ustaju na tome, jer je nikab od vjeri, kao što je brada od vjeri, nije to sve, nije, e, nije najbitnija stvar pokrivanje lica, niti je najbitnija stvar vlade, ali su, ali su te stvari od vjere i uh, onaj ko drugačije priča zaista, uh, zaista jel, uh, priča stvari ili iz neznanja ili, ili priča nešto što što je bolje bilo da šuti o tome nego da priča. Znači mi smo danas nažalost došli u situaciju da kad su pitanju uh, uh, brada i nikab uh, došli smo u situaciju da da o ovim stvarima treba pričati kada govorimo u akideskim knjigama. Kao što su učenjaci, kao što imamo Tahavinu akidi, jel, kada su e, učenjaci pričali o akidi, jel, pa na jednom mjestu, kao što Tahavi o svojoj poslanci akideskoj, spominje, kaže, spominje mes potiranje jel, po, po mestvama. Spominje da je to od A to je fikski propis, to nije akideski propis uopšte. Zašto, zašto tu učenjaci stavljaju tu meselu sa unutar akidetski pitanja. Zato što se pojavile jel, e, šije, rafidije, koje su, koji e, koji e, koji su odbile, odbacili ono što je prenosjeno u mutevatir predajama. Od 20 i nekoliko ashaba je prenosjeno, više od 30 ashaba je prenosjeno da je propisano potiranje po mestvama a onda, onda su to oni odbacili. Pa je to pitanje uneseno u akidetske knjige. E, zbog toga koliko se danas napada nikad i brada, jel, omaložavaju i smijavaju i pogrešno tumači, došli smo u takvu situaciju da mi trebamo nikab i, i bradu čak spominjati u akideskim stvarima, u akideskim da je to od vjeri. Nije to sve, nije to najbitnija vjer. Nije onaj koji, koja nosi nikab, ona žena da ona najbolja žena i da ne smije griješiti, tako dalje. Niti onaj koji nosi bradu da je bezgriješan i da ne smije griješiti, nego su isto ljudi koji ostali ljudi. Ali onaj ko to primenjuje, ko to radi, to je od vjeri, od islama. I u tom propisu je bolji od onog koji to ne primjenjuje. I da ne duljem oko toga, Allah zna najbolje.